akin can I be misogynistic? I love all my bitches Lahat ng mga nangyari kinilos Hindi lang umasa sa wishes Dami kong pera ngayon kasi kita ko na lahat ng mga glitches Sa ating sistema ako'y gumigera Kung harang ka sa akin fuck you I'm ruthless Kahit dinagat, sinagat, sinagat Kahit na mawalan pa ng boses Sabi nga ni God sa baba kasangga ako Kapag ikaw ay hopeless kahit na parang may sampung anak Daming kumakalabang gusto magbalak Parang rock sa Pinas kasi di na ma-stop Sobrang focus ang lagi sa progress Hugging my brothers to say that I love them But I don't think that way Pwede sa ginis sa dami ng bitches na tira at nag-betray Ay makilis kapag nasa gera ng rap parang Emma Dre Tignan mo ka rin ni Burr pagkatapos mag-dis dumiretso sa grave Kala nila siguro ako'y palabiro kasi daming tumawa Lalo ng panahon na ako'y gipit sa baba at nagsisimula pa Meron talino ni Joker Mentalidad ko naman galing kay Mamba Fuck yung nagsabing hindi to gagana Fuck you nagsabing hindi yan pepera Di nila gusto ang akin tono Oh shit no way I'm kidding wala akong pake sa yung feelings Fuck I will rap all day Galit ka sa akin gusto mong tapusin Let's go we can meet halfway I am a type of a person mabilis ka usapin I don't play How can I be misogynistic? I love all my bitches Lahat ng mga nangyari kinilos Hindi lang umasa sa wishes Dami kong pera ngayon kasi kita ko na lahat ng mga glitches Sa ating sistema ako'y gumigera kung harang ka sa akin Then fuck you, I'm clueless